maana ya sahaba kusema kana yaqulu inakuja kana ikifuatwa na fi'lu mudhari na tukaeleza tarkib au sigha ya aina hii katika lugha ya kiarabu inamaanisha kitu gani kisha tukaingia katika tamko la alhuda tukalieleza na tukalifafanua kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kuliweka wazi kisha tukaingia katika tamko linalofuata watuqa baada ya kufafanua watuqa yani huda ni hidaya na tuqa ni taqwa baada ya kufafanua matamshi haya mawili kisha tukaja tukatizama hikma na siri ya mtume alayhi salatu wasalam kwanza kuyaweka maneno haya mawili pamoja na pili kulileta neno tuqa likawa limefuatana baada ya huda yani huda imeitangulia tuqa wala sio tuqa yani taqwa imetangulia hidayah tukatizama siri ya maneno haya na utaratibu huu ambao mtume alayhi salatu wasalam ameupanga kwa balagha ya hali ya juu na tukaweza walilahi alhamd kufaidika faida nzuri iliyopitia kwa maneno ya wanazuoni ambayo tumeyataja sasa leo insha Allah taala tunakamilisha hadithi hii na dua hii ya mtume alayhi salatu wasalam tuki zama zaidi katika upande wa fiqh ad-du'a fiqhi ya du'a na kama tulivyo waambieni katika masiku yaliyopita tulipo tulipoanza mazungumzo juu ya hadithi hii ambayo ni du'a tukawafahamisha ya kwamba adiya ma'thura du'a ambazo zimepokewa kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam zinaitwa adiya ma'thura du'a hizi zimebeba siri kubwa ndani yake mpaka wanazuoni wakaiwekea mlango katika elimu wanaita fiqhu al-du'a fiqhu ad-du'a fiqhi ya du'a kwa hivyo ukitizama fiqhi ya du'a unakuta ndani yake kuna mafunzo mengi mengi sana kwa hivyo leo tunakuja katika tamko ambalo linafuata ambalo ni tamko la wal afaf in allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa kwa hivyo leo tuko katika wal afaf al-afaf ni masdar sawa sawa na masdar nyingine ambayo inaitwa al-iffa al-afaf ni masdar sawa sawa na al-iffa wanazuoni wana lieleza tamko hili kimaana wakisema maana yake at-tanazzuh wanazuoni kama vile kina Imam Nawawi na wengineo wanasema maana ya al-afaf at-tanazzuh amma la yubah والكف عما نهي وصيانه النفس عن مطامع الدنيا hii ndio maana ya afaf maana ya afaf kwa Kiswahili ni atanazzuh amma la yubah ni pale mwanadamu muislamu kujiepusha na yale ambayo si mubah yani mambo ya haram wal kaffu amma nuhi hii jumla ya pili inatilia mkazo zaidi jumla ya kwanza lakini maana yake iko pale pale karibu wal kaffu amma nuhi na kujiepusha kadhalika na kujiweka mbali na yale ambayo Allah ameyakataza wa siyanatu nafsi na kuihifadhi nafsi na kuizuia an matami'i ad-dunya na tamaa za dunia kuizuia nafsi na kuichunga ili isiingie isizame katika tamaa za kidunia sasa hii ndiyo maana ya afaf hili ndio tamko la afaf au kadhalika linaitwa al-ifa bila shaka afaf ayo ikhwa min a'zami fadha'ili al-akhlaq ni katika mambo makubwa miongoni mwa tabia nzuri ni miongoni mwa sifa ambazo zinatakiwa kwa muislamu awe nazo ndivyo maana mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi akatuelezea ya kwamba sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala inapokuwa kwa mja Allahu jalla fi ulah anaipenda sana hii sifa ya afaf inapokuwa katika mja basi sifa hii Allah huipenda kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam akatubainishia katika kuelezea fadhila za ifa au fadhila ya afaf fi hadithi abi huraira radhiyallahu anhu وهو في صحيح الجامع الجامع الصغير يا السيوطي Sheikh Al-Albani akazikagua kagua zile hadith sasa zile ambazo ni sahih zikaitwa sahihu al-jami' li Sheikh Al-Albani kwa hivyo hadithi hii iko hapa katika sahihu al-jami' na kitabu chake cha asili kinakuwa ni kitabu cha al-jami' as-saghir lil-imam as-suyuti anasema tume alayhi salatu wasalam inna Allah hadithi ya mtume amepokea Abu Hurairah anasema alayhi salatu wasalam inna allaha yuhibbu idha an'ama ala 'abdihi ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala hupenda pindi anapompa mja wake neema pindi anapomtunuku mja wake neema yoyote idha an'ama ala 'abdihi ni'ma an yara athara an-ni'mati alayhi Allah subhanahu wa ta'ala hupenda kuiona athari ya ile neema aliyompa mja wake kuiona kwa yule mja aliyepewa ile neema hili Mwenyezi Mungu hulipenda tamam Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya mali amekupa neema ya ayi neema min ni'ami dunya neema ya ilmu yoyote itakayokuwa sasa athari ya ile neema Allah hupenda aione kwa mja wake aione kwa mja kwa mja wake wa yakrahu al-bu'sa na Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyopenda hivyo ambavyo tumetaja kinyume chake anachukia albusa albus ni kule mtu kujiweka fi hali aliftiqari walhaja ni kule mtu kujiweka katika hali ya unyonge na hali ya udhaifu na hali ya maskana wa dhulla na hali ya unyenyekevu na unyonge ili hali yeye hayuko katika hali hiyo yeye katika hali nzuri lakini mja anajiweka katika hali hiyo ya unyonge unyonge hali ya umaskini umaskini hali ya utoevu utoevu namna hiyo watabaus maana yake ni ile ile boss lakini takalluf hadhihi alhala ni kule mja sasa anajikalifisha hasa hali ya umaskini yeye si maskini lakini anajikalifisha Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha amekupa neema sasa anapenda aione ile athari ya neema aliyokupa mathalan neema ya mali kwa hivyo aione athari ya neema ya mali fi madhharika wa fi hayatika wa fi baitika wa fi tasarrufatik katika e, kuishi kwako katika mavazi yako katika madhhari yako Allah anapenda kuiona sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja wake neema kisha akawa ile neema yeye hai ameificha au akajikalifisha hali ya umaskini hali yeye si maskini anao uwezo anao nafasi ya kuvaa nguo nzuri kuvaa nguo nzuri ambayo eh, akivaa watu watampa heshima yake na watu watam, watam watakuwa wakimhamiliana naye kwa vile anavyostahiki watu kuhamiliana naye lakini akija akivaa manguo matambara matambara yamepasuka pasuka yamekatika katika na yeye anayo nafasi nzuri kubwa inapelekea watu kumdharau tena wengine pengine anajikalifisha hasa kufanya kuvaa namna ile au kuwa katika hali ile hali wewe Allah subhanahu wa ta'ala neema amekupa kwa hivyo atakayeone katika mavazi aione katika kwenda kwako katika kuishi kwako unavyolala unapolala unayokula pia kadhalika uoneshe athari ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini sio mathalan mja Allah amempa neema nafasi nzuri yeye anajikalifisha anajitia katika umaskini anajitia katika tabu yeye na watu wake nyumbani yeye na watu wake nyumbani ikawa hata chakula pia ni chakula kile chakula cha kimaskini maskini eh, ili na anawaambia watoto wake nataka mule namna hii mjue zile tabu la haya mambo Allah subhanahu wa ta'ala apende namna hii eh, kila siku wewe ukawa kuanzia asubuhi mpaka usiku na walisha wewe na watoto wako na hali yako miogo ya kuchemsha mina sabah mwogo wa kuchemsha asubuhi mwogo wa kuchemsha na chai saa sita mwogo wa kuchemsha na sijui kitu gani maji usiku tena mwogo wa kuchemsha na chai ya rangi na Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ma hadha yakrah Mungu Allah subhanahu wa ta'ala anachukia mambo namna hii ويبغض السائل الملحف حديث inaendelea na Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia kadhalika asaila mwenye kuomba almulhif ambaye anaomba kwa wingi kila saa anaomba mpaka anakera watu yeye ni kuomba tu saa zote mulhif inatokana na neno ilhaf na ilhaf maana yake ni ilhah kuzidi ku, yani unaomba mpaka unakera unachukiza watu kuna ile kuomba kwa shida yule anayeomba ana shida ana tabu fulani inaeleweka pengine leo amepatikana na shida na tabu fulani lakini kuna yule ambaye anayeomba kwa kuendelea kila ukimwona mpaka huwa anaonekana watu washajua kwamba huyu amekuja kuomba sasa huyu anaitwa katika hadithi hii ameitwa asail almulhif hukmuhu Allah subhana yubghidhu Mungu humchukia wa yuhibbu alafif almutaaffif sasa hapa ndio mahali shahidi ile nyuma yote ilikuwa ni faida tumepata hapa sasa ndipo panapohusiana na maneno yetu anasema mtume alayhi salatu wasalam na wayuhibbu na Allah subhanahu wa ta'ala anampenda al-afif yule ambaye anayejihifadhi yule anayejiweka sawa mbali na mambo ya ambayo ni mabaya mbali na mambo ambayo ya haramu sio sawa na almutahaffif ni yule anayejikalifisha hivyo kwa hivyo kuna kujikalifisha katika mambo mawili kuna kujikalifisha katika bos na kuna kujikalifisha katika taaffuf katika ifa katika ifa mambo ya khairi kama huyawezi kuyafanya basi jikalifishe uyafanye maana yake inatakikana inatakikana ujikalifishe lakini katika mambo ya mabaya kujikalifisha ndio unazidi kuongea katika makosa kwa hivyo boss ni hali mtu kujionyesha hali ya umaskini na mambo mabaya na mambo ya ya ya ya dhulla na tabaus ni mtu kujikalifisha ili hali yeye hali yake sio hivyo tamam maana kuna pengine mtu maskini kweli hana lakini hata kama maskini eh, basi maskini haimaanishi mathalan mathalan haimaanishi uchafu sasa mathalan ukaweza kuona mtu maskini hana hali yake ni dhaifu duni lakini pia nguo zake amezivaa chafu sasa umaskini na uchafu uko wapi na wapi almaskana الفقر لا لا لا يعني ماذا لا يعني ايش عدم النظافه umaskini haimaanishi kwamba wewe huwezi kuwa msafi la maji yako sabuni iko vaa nguo yako safi nguo yako nzuri lakini umaskini ukachanganya na uchafu hii ni buus kisha kuna tabaus ni mtu sasa si maskini yeye uwezo anao akajikalifisha kusudi ule umaskini taafuf uh, alafif ni yule ambaye amehijihifadhi na mutahaffif ni yule ambaye anajilazimisha hata kama huwezi unajilazimisha kujihifadhi nafsi, eh, nafsi yako na unajihifadhi uh, amali zako na unahifadhi tumbo lako kama vile ambavyo tutakavyokuona sasa hivi baadaye tutaanza kuyataja uh, kuzitaja aina za taafuf kwa hivyo hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam inayotokana na Abu Huraira eh, ni hadithi muhimu ayu alikhwa ambayo ni ufunguzi wa maneno haya ya afaf kwa sababu hadithi hii inatubainishia fadhila kubwa ya afaf kwa tumeona maana yake ni kule muislamu kujiweka mbali na kujihifadhi na mambo yasiyofaa kwa hivyo fadhila yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mja huyo humpenda wa yuhibbu al-afifa al-mutaaffif tumeshika nafikiri vizuri hadithi tuisome tena mara ya mwisho ili tupate kuiweka vizuri katika fahamu zetu inna Allah ta'ala اذا انعم على عبده نعمه يحب ان يرى اثر النعمه عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب العفيف المتعفف فايوه هي ني حديث ambayo ni muhimu tuifahamu vizuri na tujaribu kuihifadhi ili tuelewe umuhimu wa eh, sifa hii ya tahaffuf kwa muumini na muislamu sasa tukisongea mbele tunaingia katika mazungumzo mengine muhimu ambayo ni aina za afaf kutokana na kwamba afaf ni sifa na ni sifa kubwa na fadhila kubwa muislamu atakiwa awe nayo sasa wanazuoni wameigawanya hii afaf katika vigawanyo na vitengo mbalimbali moja wapo wa aina za afafu ni iffatu an-nafs hii ni ya kwanza iffatu an-nafs yani afaf au kujihifadhi ambako kunakuwa katika nafsi ya muislamu na maana ya iffatu nafs ai kafuha anil maharim ni kuizuia ile nafsi isiingie katika mambo ya haram wa kafuha anit tashawufi li amwali an nas wanazuoni wanasema kuizuia nafsi isiingie katika mambo ya haramu na kuizuia nafsi kadhalika isitizame tizame na kuangalia angalia yale yaliomo katika mikono ya watu hii ndio ifatu nafsi kwa hivyo maana nyingine ya ifatu nafsi ni muislamu kuhakikisha kuwa pato na riziki yake ni ya halali chumo au pato ambalo unalipata la riziki ni la halali na riski ya haramu pato la haramu tumo la haramu umejiweka mbali nalo kadhalika umejiweka mbali na kuangalia angalia na kutizama tizama mapambo ya dunia ambayo wewe huna mapambo ya dunia ambayo wewe huna sasa hii inaitwa ifatu nafs tutakuja kule mbele hii imeshikana na nyingine mbele inakuja tutaielezea pia kuna ifatu aljawarih wa min hadhihi aljawarih albasar tutakuja kutaja kule mbele tutasoma ile aya Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake wala tamuddanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fi paka mwisho aya hizi sasa tuelewe ikhwan tukisema ifatu nafsi tunakusudia nini ifatu nafsi ni kafu nafsi anil haram kuizuia nafsi na kutafuta riziki na kuizuia nafsi na kutowenda kutokwenda kutafuta riziki ya haram au pato la haram na kadhalika kutotizama tizama yale yaliomo katika mikono ya, ya watu matami'i nnas au matami'i dunya tukifafanua aina hii ya kwanza ya ifa Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wale watu ambao katika Qur'an amewasifu wale watu ambao wamejihifadhi nafsi zao na wao ni maskini wao ni ma, mafukara lakini wamejihifadhi nafsi zao na kutoomba hii ni ifatu nafsi na yeye ni muhtaji yeye ni maskini ni fakiri hasa fakiri ni chini ya maskini hali yake ni duni zaidi lakini amehifadhi nafsi yake na kutoomba omba na yeye haja anayo lakini hana ile kuomba omba watu kuomba omba hana hiyo hii ndio ifatu nafsi aina moja ya kwanza katika hii aina ya kwanza kwa maana hifatu nafs kuna aina pia ndani yake sura mbalimbali kwa hivyo moja katika sura yake ni kuzuia mikono yako na macho yako na kuombaomba kwa watu sasa watu aina hii watu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu ndani ya Qur'an lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa sasa mahallu shahid yahsabuhumul jahilu aghniaa mina ta'affuf kwa hivyo Allah hapa ametumia neno ta'affuf na hii ta'affuf ni ta'affuf an-nafs an matami'i au an at-tashawuf li amwali an-nas ni kuizuia nafsi isitizame tizame na kuomba kuomba yaliomo katika mikono ya watu tutafsiri aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema lil fuqara wale mafukara mafukara waliokusudiwa hapa ni mafukara wa muhajirin wale waliogura kutoka maka wakaenda zao Madina waliogura kutoka maka wakaenda Madina hata mmoja hakugura akiwa amebeba utajiri wake kutoka maka amebeba mali yake kutoka maka amechukua ile zile savings zake zilizokuwa maka akaenda nazo Madina walitoka mikono mitupu hawana kitu ndio maana Allah anasema alladhina uhsiru fi sabilillah wale waliokatikiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala walitoka makkah wakaambiwa hijra fi sabilillah jamaa hao mbio wakatoka maana ile hali iliyokuwa makkah pale ilikuwa ni hali mbaya hali ya iztihad hali ya eh, ya ya ya kuteswa na hali ya kudhalilishwa pale makkah kama mnavyojua katika sera kwa hivyo wakatoka jamaa wakiwa katika hali mbaya hawana kitu sasa wamekatikiwa ndio maana Allah anasema alladhina uhsiru fi sabilillah uhsiru ay quti'at anhum alasbab zile njia za riziki na nini zote zilikuwa zimekatika kwa hawana njia nyingine kisha kadhalika watu hawa maana moja katika njia za kutafuta riziki ni kusafiri sasa na watu hawa pia nao kusafiri hawawezi la yastati'una darban fil ard hawawezi kusafiri darb fil ard katika Qur'ani maana yake ni kusafiri kutafuta riziki wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah kule katika suratul muzammil na wengine wanapasua ardhi yani wanasafiri katika ardhi wanatafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala yani riski kwa hivyo hawa muhajirina wao hali yao ni kwamba walikuwa hawana kitu na kisha si watu waliokuwa wanaweza kusafiri kulingana na ile hali ya hofu ilikuwa wakati ule hawezi kusafiri wakasema wacha basi twende zetu Sham tukafanye biashara wata twende Taif tukafanye biashara wata tuende kule Tabuk eh tukafanye biashara hawawezi hali ilikuwa wakati ile ni hali ngumu ya hofu hakuna kusafiri sasa lakini juu ya hali hiyo na umaskini wao na ufukara na kwamba kusafiri hawawezi la yasaluna nnasa nasa ilhafa hawaombi hawaombi watu tena ilhafan kwa njia ya kuwakera watu eh yani kwa ilhah kwa kuendelea kila ukimwona mtu nipe kila ukimwona nipe kila ukimwona na matatizo wewe kila siku matatizo shida matatizo shida ilhafan hiyo sasa hawana tabia hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa nini wanajizuia wanasema eh, yahsabuhumul jahilu aghniaa min at-ta'affuf yule ambaye asiyejua hali zao aitwa jahil jahil hapa si maana yake kwamba ni mjinga la ni mtu asiyejua hali zao yani mtu ikiwa hamjui kwamba huyu ni muhtaji na huyu ni fakiri au ni maskini atamuona kwamba ni ghani ni mtu aliyejitosheleza ukimwona vile alivyo kwa hivyo ina maana ya kwamba hawana pia alama au hawana eh, eh hawakujiweka katika hali za za kiunyonge na hali za kimaskini la mtu akimwona ataona kwamba ni mtu amejitosheleza amevaa vizuri nguo zake nzuri safi hakujiweka katika nguo ambayo ameipasua kusudi ili watu wakiona ile nguo imeparuka paruka hivi aje akwambie mbona nguo zako zimepasuka bwana hali ndio hii bwana sasa unajua tena maisha siku hizi jua kali watoto sasa mimi nitakula chakula ama ninue nguo ashika basi hii akanzu akishapata kae siku mbili tatu nguo ile ile tena aivai tena ya kuparuka aje nao msikitini watu wamuone na nguo ya kupasuka bwana nguo hii mpasuka maskini huyu hana kitu shika hawana tabia hizo kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu yahsabuhumul jahil aghniyaa min ايش min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum wana alama zao fulani ambao watu walio na <clears throat> firasa watu walio na fahamu watajua kwamba hawa huyu ni muhtaji hakujiweka wazi kwamba mtu yeyote aweza kuyajua la mtu asiyewajua huwezi kujua kwamba huyu ni muhtaji leo kuna wengine ambaye wewe ukiwa wajua hali yake ama hujui utajua huyu ni maskini vipi vile alivyojiweka ana alama za fulani ameziweka kuna aina fulani ya nguo akizivaa wewe utajua huyu yuko katika shida sasa watu namna hii Allah hawasifu amewasifu wale wengine akawasema Allah subhanahu wa ta'ala anayewajua ni wale watu ambao wanafahamu wana kuna alama zao fulani wanajua hawa watu kweli ni muhtaji aje bila kuomba yeye haombi anakuja anamsaidia amwambia mimi najua wewe una shida lakini huoneshi shika hii itakusaidia shika hii peleka maisha yako shika hii pelekea watoto shika hii nenda kaangalie ka biashara kafanye namna hii wazi ikhwan kwa hivyo hii inaitwa afaf inaitwa iffatun nafs aina nyingine ya ifa ndani ya Qur'ani kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka wasia kwa wale wasimamizi wa mayatima lugha ya sheria wanaitwa aitwa waliyul yatim wengi auliao alyatim au auliao alyatama wale wasimamizi wa mayatima wali wa yatima au wasi wa, wa yatima huyu Allah subhanahu wa ta'ala amempa wasia amempa amri aifuate amri yenyewe inasemaje katika suratu an-nisa pale mwanzo mwanzo wabtalu al-yatama hatta idha balagha an-nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru waman kana ghaniyan falyasta'fif afaf hiyo imeingia hapo hii ni ni amali ya nafsi Allah subhanahu wa ta'ala wasia huu anaupelekwa kwa wale wasimamizi wa mali ya mayatima baba amefariki amewacha watoto wadogo duna sinni albulugh chini ya umri wa kubalighi wadogo sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wale wasimamizi waangalie mali yao wasimamie mali yao mpaka wafike umri wa kuwa na akili na fahamu hatta idha balagha an nikah fa in anastum minhum rushdan mkishaona kwamba wana akili sasa wamekuwa na fahamu zao wana akili zao wanaweza wenyewe wakapeleka mambo yao sasa fadfa'u ilaihim amwalahum wapeni mali yao sasa mwite yule yatima umwambie haya aman mali ambayo e, babako amekuachia ya urathi mimi niliokuwa nikisimamia tangu nyinyi ni wadogo ndio hii muoneshe hisabu mwambie tangu afe baba yenu a, eh, mali ndio hii imetumika hivi imetumika hivi katika kukusomesha eh karatasi ndio hizi document ndio hizi mpaka mwisho mwenyewe aridhike ukishamaliza pale umwambie haya sasa amana ya Allah na ndio hii hapa nakukabidhi basi wewe ushamaliza kazi yako wa ajruka ala Allah tumeelewana vizuri apeni mali yao sasa kule mbele Allah subhanahu wa ta'ala anakuja hapa amri waman kana ghaniyan sasa wakati wa kumlea yule yatima wewe ambaye ni msimamizi wa yatima wali wa yatima uko katika hali moja moja katika hali hizi mbili hali ya kwanza ema uwe ni ghani ambaye ni mtu uliye na uwezo au wewe uwe ni mtu kadhalika muhtaji huna huna na wewe ni wali wa yatima itakuwaje sasa Allah anasema yule ambaye ana uwezo ni ghani ana uwezo ana nafasi wakati wa kumsimamia yatima basi ile mali yake usiiguse waman kana ghaniyan falyastafif yule ambaye ni ghani mali ya yatima usiiguse wewe tumia mali yako peke yake wewe unao nafasi yako kwa nini ushike mali ya yatima useme basi katika hii mali ya yatima hapa hapa ndio tutapata lunch lunch yetu sote pesa ni ya yatima lakini lunch ya nyumba nzima eh na matumizi yote ya nyumba nzima inatoka pale sasa hii ukiwa wewe ni, mas, ni, ni mtu au ni ghaniu na nafasi yako Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mwongozo anasema kaa mbali na mali hiyo yatima taaffaf an mali al yatim waman kana faqiran falyakul bilma'ruf yule ambaye ni fakiri sasa hana na wewe umekabidhiwa amana ya yatima umsimamie basi ile mali yake unaweza na wewe kadhalika ukaingia pale ndani katika wakati wa matumizi lakini ma'ruf kwa wema usifanye israfu kwa kuwa ile mali sasa umepata chance wewe kuitumia basi ukaanza kuipora pora ile mali kuitumia tumia eh, kwa njia ambayo sio ya sawa la utumia vile vile ambavyo kawaida yako unavyotumia mavazi yako na katika kumwangalia yule yatima na wewe pia pata kidogo lakini kwa kwa maarufu kwa wema usivuke mpaka usivuke mpaka na Allah subhanahu wa ta'ala anajua mpaka uko wapi kama vile ambavyo wewe unajua mpaka uko wapi unajua mpaka wangu mimi ni hapa nikivuka hapa hii ni israfu wewe unajua bali al-insanu ala nafsihi ايش basira kwa hivyo hii ni afaf ya ikhwan sasa huu ni mwongozo wa Qur'an imetupa mwongozo wa taafuf katika nafsi ambayo ni taafuf ya mali kwa hivyo ya kwanza tumeona katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia kwamba yule ambaye eh, ana muislamu anatakiwa awe katika hali ya taafuf na yale yaliyomo katika mikono ya watu kutoomba omba na usijiweke katika hali ya udhalilifu ili mtu akikuona akusikitikie aanze kukupa pesa na kadhalika tahaffuf nyingine ni ya waliyul yatim ujiweke mbali na mali ya mayatima na mali ambayo sio ya sawa wewe ujiweke mbali kadhalika tukija katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam pia salawatu rabbi wa salamu alayhi ameangazia swala hili na kulitilia mkazo akasema tume alayhi salatu wasalam fima akhrajahu ahmad fil musnad min hadithi abi huraira رضي anhu asema tume alayhi salatu wasalam laysa almiskin siye maskini bi at-tawafi alaykum an tut'imuhu luqmatan luqma maskini siye yule ambaye anayefanya tawaf kwenu yani anayewazungukia maskini siye yule ambaye anayewazungukia zungukia saa zote an tut'imuhu ili mupate kumpa luqmatan luqma huyu ampe tonge na yule ampe tonge huyu ampe tonge huyu ampe tonge katika riwaya nyingine tarudduhu luqma au tarudduhu tamra au tamratan maskini sio yule ambaye anawazungukia zungukia watu hapa akapawa tende moja kule akapawa tende mbili na akapawa mfuko miwili ya tende na unga sio huyo maskini inma almiskin almaskini ni yule ambaye la yasal mutaaffif ni yule ambaye amejihifadhi la yasalu nasa ilhafan haombi watu kwa kuendelea haombi watu kwa njia ya kuwakera na kuendelea ilhahan saa zote nipe nipe nisaidie huyo ndiye maskini huu mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kumhusu maskini ni nani kwa hivyo maskini sio yule mtu ambaye anayezunguka zunguka anayekuja kwa watu anayewazungukia watu kila siku nipeni nipeni hapa akapawa saidiwa na, na mchele hapa kasaidiwa na unga pale akapawa mfuko hapa akapawa mfuko kila siku ilhahan kwa njia ya ilhafan kwa njia ya kuendelea na kuomba mpaka kukera watu sio maskini ni mutaaffif tumeyasema ni yule ambaye amejihifadhi la yasalu nasa ilhafan kama vile kwenye aya yule ambaye haombi ombi haombi ombi watu ongezea sunna nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi salawatu rabbi wa salamu alayhi akafanya sifa ya taaffuf katika chakula na katika mali na katika pato akafanya sifa hii min a'zami ma yu'tahu al-'abd fi dunya ni katika yale mambo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake duniani katika mambo makubwa ambayo Allah humtunuku mja wake duniani ni mja kupewa sifa ya afaf katika pato katika pato lake ukapewa sifa ya afaf maana yake katika sifa ya afaf katika riski maana yake ni kwamba wewe umejiweka mbali na umejihifadhi na riski za haram na mapato ya haram ushaona kwamba hapa barabara hii inanitia katika riski ya haram achana nayo hapa inafungua riski ya haram mimi itabidi nitukue hapa mambo ambayo Allah amekataza kaa nayo mbali na kadhalika ile masala ya kuomba omba watu na kuangalia yaliomo katika mikono ya watu inaitwa at-tashawuf li amwali li amwali nas asa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith akabainisha maneno haya wanazuoni wanasema al-iffatu fi an-nafs min a'zami ma yu'tahu al-'abdu fi ad-dunya iffa katika nafsi ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake duniani anasema mtume alayhi salatu wasalam fi alhadithi alladhi akhrajahu ahmad fi almusnad min hadithi abdullah ibn amr radiyallahu anhuma amr ibn al-as min hadithi abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wasallam arba'un mambo manne idha kunna fika mambo manne yanapokuwa unapokuwa unayo au yanapokuwa mambo haya manne yako kwako katika nafsi yako unayo mambo haya manne fama alayka ma fataka min ad-dunya usijali chengine chochote ambacho kimekupita katika dunia arbaun idha kunna fik <clears throat> mambo manne ukiwa unayo ewe muislamu basi mengine yote katika dunia ikiwa yamekupita fama alaika hata usitie wasiwasi ma takhaf mengine ya dunia ikiwa yamekupita la kwanza <clears throat> hifdhu amana hifdhu amana ni hifdhi amana umekabidhiwa amana uhifadhi ya aina yoyote mwambie amana hii ihifadhi wewe ukahifadhi ile amana <clears throat> hii ni sifa ya kwanza muislamu akiwa nayo hii sifa moja katika yale manne basi mengine ya duniani yakikupita ma alaik hata usitie wasiwasi maana yake hujapitwa na kitu kupitwa na kitu katika dunia ni ikiwa huna mojawapo wa hizi sifa nne ikiwa moja imepungua kwa hivyo ya kwanza ni hifdhu amana ثانيا صدق حديث صدق حديث وكويلي ومزغومزو كوانا مزغومزو يا وكويلي ثلاثه حسن خليقه حسن خليقه ni kuwa na tabia nzuri rabi'an iffatun fi tu'mah ni kuwa na ifa katika riziki na pato lako haya ndio yale mambo manne ambayo tume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye hadith haya mambo manne ukishakuwa nayo fama alayka ma fataka min ish min dunya hadith sahih sahahahu sheikh ahmed shakir rahimahullah wa sheikh al-albani rahimahullah ta'ala تملونا vizuri nafikiri ikhwan tamam تمر <coughs> لي الحديث ماذا يقول نعم الحديث اخرجه احمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو وجيشك بزول ها ايه نعم سمع اليزا اللي امباو ميشيكا نعم جنبو آه، جنبه حفظ حفظ امانه تمام ثانيا حسن خليقه hiyo ni ya tatu ya pili naam sidqu sidqu hadithin ya tatu husn khaliqa wa rabi'an ha risk ambayo ina inakutosheleza ama risk ambayo ni halali eh ni halali ambayo e, e, unafaa kuwa nayo peke yake inaitwa ifatun fi tu'ma ifatun fi tu'ma naam katika riwaya nyingine hifatun fi tu'min tamam ikhwan tumeshika vizuri hadithi hii kwa hivyo mambo haya manne ukishakuwa nayo mtume akwambia mengine yoyote ya duniani wewe ukipitwa nayo hujapitwa na kitu yale mengine yote sasa yaliyobakia ni ya ziada ya duniani ndio ile Allah anasema wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur katika aya nyingine ni mapambo tu ya dunia watafakhurun fil amwali wal aulad na watu kujifakhiri katika mali na watoto ndio mengine hayo ya dunia lakini hayo ukishakuwa nayo wewe una amana eh na una ukweli <clears throat> wa mazungumzo na una tabia nzuri na una una kujihifadhi katika kupata riski yako na chakula chako unahakikisha kwamba kila chakula unachokula ni cha halali basi mingine ya dunia ukishapitwa nayo wewe huna shida muislamu akishikamana na mambo maneno kama haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam nafikiri tamaa nyingi za dunia zitaondoka tamaa nyingi za dunia zitaondoka na zile barabara ambazo anazifungua shetani kuwafungulia waislamu au kumfungulia mwanadamu kumuonesha tamaa za kidunia akwambia chukua hapa eh, fanya eh, mambo haya ambayo yasiofaa hapa na danganya pale fanya khiana hapa fanya ulaghai pale nachukua hongo pale nachukua namna hii pale zote hizi ni subul za shaitan njia za shaitani huzimfungulia mwanadamu ili amtie katika makosa amharibie ile barabara ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amem amempangia wazi ikhwan haya hadithi ya mwisho ambayo tunaisoma katika masala haya ya ifatu nafs tunamalizia ni hadith ya Ka'b بن عجرة رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في ثلاثة أخرجه الطبراني في ثلاثة أمي بكي إمام الطبراني كتك فيتابو فيتاتو لغة هي إمبكى ولي وصومي وصومي دو ونيليو موجة غتك وصومي وليوكو هابا أتاويليزا فيتابو فيجاني هي فيتاتو في طبراني تناي هابا الأستاذ عبد الستار ما شاء الله <clears throat> ما هي الثلاثة الثلاثة tukimtaja Tabarani Sheikh Abdul Sattar inshallah alayk المعاجم احسنت الصغير والاوسط والكبير احسنت ni zile maajim tatu za Tabarani Ustadh Abdul Sattar ni mwalimu wa hadithi eh ukisikia Tabarani amepokea hadithi katika vitabu vitatu maana yake Imam Tabarani ana maajim tatu kuna ndogo na kuna ya katikati na kuna mu'jam kubwa zote hizi kwa hivyo hii hadithi iko katika vitabu vyote vitatu hivi min hadithi Ka'b bin Ujra radhiyallahu anhu huyo sahaba Ka'b bin Ujra anajulikana anajulikana na hadithi yake mashuhuri Ka'b bin Ujra ni hadithi ya fidya katika mahdhurat al-ihram hadithi ya fidya katika mahdhurat al-ihram mtu akiwa katika hali ya ihram amevaa ihram kuna mambo fulani ukiwa katika ihram hufai kuyafanya inaitwa mahdhurat al-ihram sasa ikibidi kuyafanya ina, ina unaruhusiwa kuyafanya lakini uende ukatoe nini ukatoe fidia sasa huyo Ka'b bin Hujra ndio mwenye hadithi hii kwa sababu hili yeye mwenyewe lilimtokea alikuwa na maradhi katika kichwa chake maradhi ya chawa walikuwa wanatoka chawa wale wadudu wale katika nyele zake na yeye katika ihram akaletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na adha katika kichwa chake mpaka wale chawa wakawa wanamiminika hivi wanaanguka mtume anawaona akamwambia haya nenda kaondoe udhia juu ya kichwa chako kisha ukale, ukalete ukafanye fidia huyo Ka'b bin Ujra sasa Ka'b bin Ujra anasema marra ala nabii sallallahu alayhi wasallam rajulun siku moja alipita mtu mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam faraa ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam min jaladihi wa nashatihi ma a'jabahum sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakaona katika mtu huyu aliyepita mbele ya mtume alayhi salatu wasalam mbele yao ina maana mtume alikuwa amekaa na sahaba akapita bwana mbele yao pale ambao ambaye bwana huyu sahaba waliona kwa huyu bwana min jaladihi jalat ni nguvu mtu kuwa na zile nguvu na ijtihada kubwa inaitwa jalat na nashat nashat ni ukakamavu yani mtu kuwa nashit mtu kuwa active eh yani mtu mashallah mnasema nyinyi katika lugha za, za ambazo zinaeleweka za vijana mnasema unakuwa uko katika hali ya physical eh uko fit kabisa tumeelewana vizuri eh yani mtu amepita mbele ya mtume alayhi salatu wasalam akiwa amekaa na sahaba amepita akiwa katika hali hii ya jalat na hali ya nashat nzuri kabisa amepita yani hakupita katika hali ya kinyonge kinyonge hivi namna hii la amepita yuko fit kabisa physical namna hii si kwamba usije ukaelewa kwamba alikuwa dunda namna hii ah amepita yuko physical sahaba wakamjua kwamba huyo hali yake katika hali nzuri wakamwambia mtume ya rasulullah law kana hadha fi sabilillah huyu bwana hii hali hii lao ingelikuwa katika fi sabilillah basi huyo angelikuwa bwana angekuwa iko mbali huyu bwana angalikuwa yuko mbali yani wanakusudia hali hii ya nashat na hali hii ya jalat na ukakamavu na uchangamfu hali hii ya uchangamfu alionayo huyu bwana ingelikuwa katika jihad fi sabilillah huyu bwana angekuwa yuko mbali thawabu angekuwa amepata nyingi sana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia man kharaja anayetoka yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah anayetoka nyumbani anakwenda kule anakokwenda hiyo inahitajia nini nguvu inahitajia uchangamfu inahitajia nashat utoke yas'a unakwenda mbio ala waladi anakwenda mbio juu ya watoto wake sigharan wadogo ili awalishe riziki ya halal fahuwa fi sabilillah huyo katika jihad fi sabilillah الحديث باسناد صحيح وكwanza huyo waman kharaja na yule anayetoka yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah na yule anayetoka kadhalika anakwenda mbio ili kuwaangalia na kuwasimamia wazee wake wawili ambao washakuwa wazee watu wazima wakongwe hawana uwezo yeye anatoka kwenda mbio kwenda kuwatafutia riziki ya halali awaangalie awalishe huyo naye fi sabilillah unaona milango hiyo waman kharaja na yule anayetoka yas'a ala nafsihi yu'iffuha ifa na yule kadhalika anayetoka anakwenda kutafuta riziki ya halali ili ailishe nafsi yake aiangalie nafsi yake akatazike na mambo ya haram ajiweke mbali na mambo ya kuomba omba na mambo ya kuambia watu nipeni na nisaidieni saa zote atafuta riziki ya halal fahuwa fi sabili fi sabilillah ushaona marekebisho haya kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam akasahihisha ufahamu wa sahaba ya kwamba mtu hutoka fi sabilillah akiwa katika jihad peke yake ndio ulikuwa ufahamu wa sahaba kwamba unakuwa fi sabilillah ukiwa wewe umetoka umechukua silaha yako umekwenda unaelekea katika ardhi ya vita kwenda kusimamisha neno la Allah subhanahu wa ta'ala li'ilai kalimatillah hiyo ndio ufahamu huo ndio ufahamu wa sahaba walikuwa nao kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam akawabainishia na kutuelimisha sisi kadhalika kutuambia ya kwamba mlango wa fi sabilillah sio huo tu peke yake la mlango wa fi sabilillah au sa'u min dhalik mpana zaidi kuliko hiyo kwa sababu akamtaja na yule wa mwisho wa man kharaja na yule ambaye ametoka riaan wa mufakharatan yule ambaye ametoka anakwenda mbio lakini hizo mbio zake alizotoka kwenda kufanya kazi zake riaan ametoka kuonesha watu wa mufakharatan na kujisifu na kujigamba na kujifakhari mtu aina hiyo ikiwa ametoka kwa namna hiyo fahuwa fi sabili shaitan huyo ametoka yuko katika njia ya shaitan hayuko fi sabilillah kwa hivyo tuna watu aina mbili ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja aina moja amewapa sifa tatu na wa mwisho aina ya kwanza ni wale fi sabilillah na aina ya pili ya watu ni yule anayetoka fi sabili shaitan kwa hivyo anayetoka fi sabilillah man huwa ikhwan umetoka kutafuta riziki ya wanao riziki ya halali una watoto nyumbani ukasema wacha nitoke nikaangalie riziki ya watoto hawa nipate kuwalisha riziki ya halali na mama yao nikaangalie riziki ya halali maana ukikaa pale au ukisema mimi wacha nikae niende msikitini pale nikaombeombe hilo halipendi Allah subhanahu wa ta'ala humchukia asail almulhif mwenye kuomba omba saa zote kwa wingi ngumpendi ampendi kabisa mtu aina hiyo kwa hivyo anatoka kwenda kutafuta riziki jua kwamba kule kutoka kwako na ile mbio yako na ile nashat ile nguvu yako ukitoka namna hiyo wewe uko katika fi sabilillah kwa mujibu na ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala si lazima mpaka ubebe panga uingie katika ardhi maraka ndio uwe fisa sabilillah angalia mlango huo Allah subhanahu tume alayhi salatu ameufungua na Allah subhanahu wa ta'ala eh, Allah ameufungua yakabainishwa maneno haya ya mtume alayhi salatu wasalam pili anayetoka kadhalika kwenda kuangalia wazee wake wawili wewe una wazee wako bado wawili au mmoja amebakia na unakwenda mbio unamwangalia riziki yake halali unatafuta hapa unatafuta hapa unatafuta hapa riziki halali <clears throat> jamani kuna kibarua hapa jamani kuna kazi hapa mkanipa mimi naweza kufanya kazi yoyote nipeni upate riziki halali bora hiyo bora hiyo kabisa subhanahu wa ta'ala anapenda eh mwanadamu ale katika riziki yake halali jasho lake la halali mkono kazi iliyofanywa na mkono wake kuliko kwenda kukaa kuambia mtu nipe nipe na wengine ukopesha <clears throat> wala na yajua kwamba hawezi kulipa ndio shida hiyo wajua kuna ile kukopesha na wajua kwamba mimi ninao uwezo inshallah nikipata nitaregesha lakini mwingine ukopesha na yajua yakini kabisa hawezi kabisa kuregesha huna taregesha wapi sasa unajitia katika dhiki na dhiki maana wengine huomba mpaka mwisho ile kuomba ikageuka ikawa nikopesha na ni azime shida fa hadha khuluqun la yuhibbuhu Allahu tabaraka wa taala wa mwisho ni yule anayetoka fi sabili shetani yupi anayetoka fi sabili shetani ikhwan ni mtu anayetoka riaa wewe umetoka umekonda kazini lakini riaa wajeonesha na mufakharatan na kujifakhri na haya aliyotaja anayotaja mtume yako au hayako ikhwan yako leo watu wanayefanya na hasa wakati huu wa leo palipoenea vyombo hivi na vifaa hivi vya leo vinaitwa masimu haya na social media sasa ukamkuta mtu ametoka kwenda kazini asubuhi tu akitoka yale anoyafanya na ile kazi yake anaandika pale katika Twitter waandika yeye yuko wapi na anafanya nini na ile kazi anayoifanya pale akajipiga picha akaweka katika status ile picha yake kwamba yeye anafanya kazi kisha akaandika maneno pale busy at work kisha anaweka kwenye Facebook na kwenye Twitter na kwenye wapi watu waone pale kisha watu wakwambie pale wao wao oh oh oh mashallah oh oh, oh. haya ndio anayozungumza mtume alayhi salatu wasalam riaan wa mufakhara sasa wewe ukidhani kwamba uko fi sabilillah wafanya kazi hufanyi kazi fi sabilillah wewe wafanya kazi lakini kazi hiyo unayofanya kwa mujibu na ushahidi wa maneno haya ya mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi anta fi sabili man shetani wewe weka hayo unayoyaweka bandika mapicha unayotaka kubandika na maneno unayotaka kuyaandika pale andika usichoke andika kila siku lakini i'lam annaka fi sabili shaitan hiyo ni njia ya shaitan Allah hapendi mambo kama haya wewe unafanya kazi yako ya halali na kutafuta riziki ya halali ujihifadhi na riziki ya halali sasa ile kazi unayofanya una faida gani kuonesha watu na kutangaza mimi nafanya kazi umevaa kuna kazini kuna uniform fulani umepewa ya kuvaa ukavaa uniform ile ukajipiga picha na shi ukaweka uko kazi sasa kila mmoja akiona pale ah mashallah wengine hawasemi mashallah pale pale kaingia husda alafu unakuja unasema mimi nafikiri nina hasad umetafuta mwenyewe na mtume alayhi salatu wasalam ashakwambia al-ainu haqq al-ainu mambo haya waislamu wanayafanyia mzaha wanayafanyia mchezo lakini ni mambo mazito kesho muislamu anakuja kulia muislamu yuaja yualalamika muislamu yuaja atafuta ilaji atafuta dawa ampigwa na maradhi ya hasad umeyatafuta wewe mwenyewe mpaka vyakula leo vinawekwa katika masimu na mapicha vyakula mtu kabla hajala kabla hajala tena uambie watoto wake ngoja msiweke msianze kula ngoja watu kabla hawajala mpaka harusini pia ile biriani kabla watu wajala amwambia mwenzake ngoja kidogo ipigwe fya haya tuko kisha yatuma picha mpaka watu walioko kule nje Saudia wapi wapi haya biriani hii tena waambiwa biriani hii uko mbali umeikosa ايش هذا عبث هذا عبث barabara hizi zote mambo haya ya kishetani na tumewa tumezungumza hapa katika ile ile seminar ya haji hapa tumezungumza maneno haya mazito ya kwamba kubwa kabisa na baya zaidi ni kwamba mambo haya yamefika mpaka katika ibadat mpaka ndani ya ibada hasa ibada za hija zimeingia mambo haya watu wakiwa katika ihram wakiwa katika na, nafikiri wale waliokwenda makkah kule na hija mumekwenda wenyewe mka mkayaona mambo haya watu wamevaa ihram na wanafanya ibada wanatukua mapicha na kujipiga picha anaweka simu hapa na jiwe amelishika hapa anapiga jamarat anapiga hivi namna hii kisha anaifuata ile jiwe anapiga hivi na pata inshallah Allahu musta'an tukimalizia masuala haya ya ifatu an-nafs kabla ya kuingia katika aina ya pili ya ifa kuna masuala ya mwisho ambayo tunamalizia nayo baada ya ifatu an nafs tutaingia katika ifa ya aina ya pili ambayo ni iffatu alfarj kujihifadhi nafsi au yani kujihifadhi eh, shahwa ya muislam hii ni aina ya pili ya ifa ambayo tutahitaja kisha tutakwenda katika aina ya tatu ifatu aljawarih kisha tumalizie inshallah masala haya ya afaf ambalo ni swala muhimu sana ili tujue mtume alayhi salatu wasalam katika dua hii anapoomba al-afaf muelewe kwa ndani kabisa na tufahamu mtume anaomba nini tujue ile fiqh ya dua ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumalizia masala haya ya afaf ayu alikhwa ni kuwa isije ikafahamika wala isieleweke kwamba afaf yani ili kule mtu kutafuta riziki yake ya halali na kujiepusha na riski na pato na tumo lisilokuwa la halali na bali la haram na kadhalika mtu kutotizama tizama na kutokuwa na tamaa ya yale yaliyomo katika mikono mikono ya watu isieleweke kwamba kwa hivyo muislamu atakiwa atanazal muislamu atakiwa awache haki yake iliyoko kwa mtu muislamu anatakiwa kama ana haki yake ambayo iko kwa mtu anaruhusiwa na yuwafaa kuitafuta haki ile aichukue haki yake kwa hivyo usije muislamu akachanganya mambo haya mawili akaona kwamba kutafuta haki yake pia ni pengine ni sawa na kuangalia angalia yale yaliomo katika mikono ya watu au atakuwa amepingana na na kaida au msingi wa afafu aliotuwekea mtume sallallahu alaihi wasallam la afaf unaweza kuwa nayo na wakati ule ule unatafuta haki yako iliyoko kwa mtu wala haipingani na afaf isipokuwa tu jambo moja wakati pale muislamu anatafuta ile haki yake kwa mtu wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni aitafute haki ile kwa njia ya afaf pia ففي الحديث الذي اخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشه حديث من من هوا صحابه واويل يلوكو ketika ابن ماجه باسناد صحيح انا اسمع متومه صلى الله عليه وسلم من طالب حقا انا يتفوت حق أنا anayefuatilia haki yake falyatlubuhu fi afafin aitafute haki hiyo katika hali ya afaf wafin au ghairi wafin wafin au ghairi wafin iwe katika kutafuta ile haki yake ataweza kuipata haki yake yote kamili au hataweza kuipata haki kamili lakini itafute haki yako pia kwa afaf au katika hali ya afaf maana ya kutafuta haki yako katika njia ya afaf ni vipi wanasema wanazuoni bitaaffuf عن الوسائل المحرمه ni kwa kujiweka mbali wakati ule wa kutafuta ile haki yako iliyoko kwa mtu jiweke mbali na njia ambazo ni haramu hazifai kwa hivyo haki yako pia ukiitafuta kwa mtu tafuta wala haimaanishi kwamba ukitafuta haki yako na kuuliza jamani kuna haki yangu hapa jamani kuna urathi wangu hapa jamani kuna e, fulani una haki yangu nimekupa naomba uniregeshee au deni au mambo kama haya kwa hivyo ukidai haki yako haimaanishi kwamba wewe unaangalia angalia aliyomo katika mikono ya watu la hii ni haki yako lakini wasia wa mtume alayhi salatu wasalam anatuhusia tuitafute haki yetu fi afafin katika hali ya afaf hali ya afaf ni inakusanya mambo mawili hapa katika hadithi hii jiweke mbali na wasail ambazo ni muharrama wanazoni wanasema usitafute kwa njia ambazo ni za haramu ukaenda mathalan ukatunga urongo ili kutafuta ile haki yako au ukapitia katika njia ambazo sio za sawa ili kuipata ile haki yako au na wewe ukasema basi maadamu ana haki yangu na mimi pia ngoja nimdhulumu katika haki nyingine ukasema hadhihi bitilka hii ni kwa ile la ikiwa zile haki haziwezi kuingiliana si dhulumu si dhulumu kwa hivyo tafuta haki yako fi afafin na katika maana nyingine wanazuoni wamesema fi afafin wanasema min ghairi ilhah bila kadhalika ya kufanya ilhah kama vile kuomba kwa hivyo ina maana ya kwamba min ghairi ilhah ilhah iliyokusudiwa hapa na wanazuoni wanakusudia ile inayopelekea katika suil akhlaq kwa hivyo mambo haya mawili ikhwan tusiyachanganye sije tukachanganyikiwa kidogo una haki yako kwa mtu fulani unaruhusiwa kwenda kuitafuta unaruhusiwa unatakiwa kwenda kuifuatilia lakini ifuatilie kwa njia ambazo ni za halali na zinafaa na zitakuweka wewe katika afaf na pia usiingie katika suu ila akhlaq ukaenda mpaka katika daraja ya kutukanana na kupeana maneno machafu na maneno mabaya kwa yule ambaye amechukua ile haki yako la lakini ilhah unaweza saa zote yani ukataka kumkumbusha kumkumbusha hapana ubaya wala haichukuliwi kwamba sasa wewe ni kama ambaye ni sawa na yule ambaye anayeomba kwa kuendelea la wewe huombi wewe unataka haki haki yako umeelewa kanafikiri vizuri ikhwan kwa hivyo anasema mtume alayhi salatu wasalam tushike neno hili vizuri falyatlubuhu fi hafafin wafin au ghairi wafin akikupa haki yako kamili ni sawa akikupunguzia haki yako na ndio hiyo hapo mwisho hakuna tena njia nyingine isipokuwa labda sasa uingie katika njia za haram basi wewe shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho ume, umepata kama utataka kumsamehe basi hiyo wewe ni khiari yako ni ihsan unamfanyia na ikiwa utamwambia mimi deni hili bado litaendelea nitakudai wewe na na watu wako na na kizazi chako basi hiyo kadhalika pia wewe itakuwa ni khiari yako kufika hapa ayu alikhwa walilahi alhamd itakuwa tumemaliza sehemu ya kwanza ya afaf ambayo inaitwa ifatu an-nafs katika dakika hizi chache zilizobakia tunaweza kufungua masala ya pili ambayo ni ifatu al-farj kuhifadhi shahwa ya muislam Allah subhanahu wa ta'ala amewahimiza wale wasiokuwa na uwezo wa kuoa wale wasiokuwa na ambao sababu za kuoa bado hazijakuwa nyepesi kwao wanazuoni wanasema mallam tatayassar lahu asbabu zawaj yule ambaye bado sababu za kuoa hazijakuwa nyepesi kwake bado hazijasahilika sasa Allah watu hawa aina hii amewapa wasia ndani ya Qur'ani na wasia wenyewe ni wasia wa afaf ifa wafanye afaf wafanye taafuf yani wahifadhi shahwa zao فقال الله تبارك وتعالى في سوره النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلك نا وافني عفاف يعني معناه وجحفاذي نا وجزويه وجحفاذي نا وجزويه نا kutoingia katika njia za haram na shahwa za haram wasiingie man watu gani alladhina wale ambao la yajiduna nikahan ay la yajiduna asbaba an-nikah wale ambao hawajapata bado sababu litaisiri azawaji sababu za kuwepesisha na kusahilisha kuoa kwao hawajapata zile njia bado bado zile barabara hazijafunguka sasa watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia wajihifadhi wajihifadhi wasiingie katika haramu wahifadhi shahwa yao wasifanye mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kwa hivyo amewasifu watu ambaye anahifadhi shahwa yake ya haram ya, ya shahwa yake ya nafsi ili aichunge shahwa ile isiingie kwenye haram kwa hivyo anajizuia mpaka pale ambapo sasa kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala hata mpaka lini sasa wewe usijaweza ukauliza nitajizuia mpaka lini jawabu iko ndani ya aya hiyo hiyo wale vijana walioko hapa wanauliza sasa tusijizuie mpaka lini jawabu iko ndani ya aya hiyo hiyo inasema hatta mata yughniyahum Allahu min fadli mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awape katika fadhila zake awasahilishie na Allah subhanahu wa ta'ala akishaanza kumuonesha mja wake sababu na njia za kuhifadhi shahwa yake ya haram ya shahwa yake ya nafsi isiingie katika haram muislamu kijana au asiyekuwa kijana ile sababu ikishaanza kujitokeza Allah subhanahu wa ta'ala akishaanza tu kuifungua ile sababu wewe pale pale tia nia na azma ya kuanza kutekeleza zawaji na nikah pale pale wewe tia azma tia nia ya kutekeleza kwa nini kwa sababu inatupeleka hii katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi فيما اخرجه الترمذي وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه رواه الترمذي وحسنه katika hadithi ambayo imepokea Imam Tirmidhi waqala hadithun hasan hasan isnadu amesema mtume alayhi salatu wasalam hadithi ya Abu Hurairah asema salawatu rabbi wa salamuhu alayhi thalathatun haqqun ala allahi aunuhum watu aina tatu ni haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama wajibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukua amana hiyo na dhamana kwamba atawasaidia watu aina tatu Allah subhanahu wa ta'ala ametukua dhamana na ni, ni, ni haki yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atawasaidia na kuwasailishia mambo yao wa kwanza qala rasul sallallahu alaihi wasallam almujahid fi sabilillah yule anayepigana jihad katika njia ya Allah subhanahu huyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukua dhamana kuwa atamsaidia wa pili almukatib alladhi yuridu alada ni yule mukatib mtumwa ambaye ameandikishana na bwana wake bwana wake si bwanake bwanake ni mume wa mke bwana wake yani sayyid wake wakati wa utumwa zamani kuna abd na sayyid sayyid ni bwana yule ambaye anaitwa master sasa yule bwana wake ameandikishana naye kitu ambacho sheria imekiita mukataba na mukataba ni kuandikishana na yule bwana ya kwamba nitalipa pesa za mimi kujikomboa niwe huru sasa wanaandikishana mkataba ya kwamba mimi nitakuwa nikifanya kazi nikikulipa nikifanya kazi nikikulipa mpaka nitimize pesa fulani nikishatimiza pesa fulani mimi nitakuwa niko huru sasa huyu mja eh, nani mtumwa ambaye anaingia katika hali hii ya mkataba na na, na bwana wake anaitwa mukatib na akiwa katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hutukua dhamana ya kumsaidia kwa sababu amenuia kujikomboa kujiweka huru watatu ndiye mahali shahidi asema mtume alayhi salatu wasalam wanakihu na mwenye anayetaka kuoa alladhi yuridu alafaf anayetaka kuoa ambaye anataka kujihifadhi anataka kuihifadhi shahawa yake isiingie katika haram sasa huyu kadhalika naye Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia kwa hivyo tuna mambo mawili hapa jambo la kwanza ni kuwa yule ambaye bado hajapata sababu za kuoa anatakiwa ajihifadhi na anapopata tu fursa na ashaona alama na njia za kuoa basi wewe pale pale tia nia ya kuoa na weka azma ya kuoa weka azma ya kuoa na utaona Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia lakini usiseme tu wewe mimi bado mimi bado oh mimi sijui paka nini paka mimi nifanye nini a a usiweke vikwazo namna hiyo kila ukiweka vikwazo na ndio mambo bado yanasonga mbele mpaka unakuta mtu anapata tabu na anaingia katika hali za eh, umri wa uzeeni na bado yeye ni bachelor vipi bwana ah bado vipi bwana bado karibuni lakini karibu kila siku wewe unasikia mwaka ujao mwaka ujao mwaka ujao mwaka ujao mwaka ujao ah, hajatia nia wewe ukitia nia utaona mambo Allah subhanahu wa ta'ala anafanyaje maana yake ni, ni dhamana <clears throat> ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka tumefahamiana nafikiri ikhwan kwa hivyo jambo hili ni ni afaf ya ya shahwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumalizia amewasifu wale ambao wanaohifadhi shahwa zao katika Qur'an na hili sote tunalijua katika suratul mu'minuna Allah subhanahu wa ta'ala akasema akawaita watu hawa kwa sifa ya falah na sifa ya ushindi na sifa ya kufaulu فقال الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون na wale ambao wanahifadhi shahwa zao na na, na tupu zao na farji zao wanazihifadhi haziingii katika haram kule katika suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala akataja sifa za wale watu ambao uh, mwisho akasifu kwamba watu hawa wana ajiri kubwa wana thawabu kubwa wana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sifa kaanza kuzitaja innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat akaja akaja akaja mpaka akatuambia wal hafidhina furujahum wal hafidhat watu hawa wote a'adda Allahu lahum Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea ajr amewaekea thawabu amewaekea daraja kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo nafikiri kufika hapa itakuwa tumezungumzia masala haya mawili na yale yaliyobakia tutakuja kuyakamilisha inshallah taala fi ad-dars al-qadim wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi